Пред три саботи ви поставив едно прашање, верувам дека се секјавате на него. Видовме од параболата во Лука 19 глава, дека Божиот син најавил, заминал горе на небото, најавил дека ќе замине преку параболата, заминал за да прими од Бога царство. Споменавме неколку други стихови кои што зборуваат за Него како цар, за Неговото царство, за тоа дека тој е единствен престолонаследник на Израел. Израел за да биде Божи треба да биде монархија, а не република како што е сега. А за да биде монархија треба да има цар, а за да би има цар треба да има престолонаследник, кој е единствениот кој што, кој што полага право на Давидовиот престол. Постои само еден израелец кој што полага право на Давидовиот престол, кој што го има тоа право, и тоа право му е дадено од Светото Писмо. Господ најавил дека кога го предал царството Израелево на Вавилон, а потоа на Медоперсија, потоа на Македонија, и потоа на Рим, три пати го предавал и рекол преку пророкот Езекијал дека ќе го прави тоа се до кога. И слично како кога зборувал преку патриархот Јаков или Израел. Дека власта прво вели царска, а потоа вели судиска. Бидеќи кога царската била одземена на Израел, на Јуда, останала барем судиската – ќе постои во Јуда се до кога? Се додека не дојде оној кому му припаѓа. Кој е тој? Судиската власт, дали знаете кога била одземена судиската власт? Во Јуда. Еда што го кажавме пред неколку години, да го повториме и сега. Значи, царската власт била одземена со падот на Ерусалим и освојувањето од страна на Вуходоносор. Од тогаш повеќе не постои израелската теократија како што до тогаш постоела. Мегутоа Господ најавил дека ќе биде обновена. Сепак, Јаков прорекол дека и судската власт ќе постои во Јуда, се дека не даде оне кому таа му припаѓа. Кога била одземена судиската власт во Јуда? Прв пат, значи, од Навходоносор па до римскиот император Тиберий во тоа време, прв пат во целата таа историја, во Јуда повеќе немало локална еврејска власт, тогаш кога била предадена значи, ветената земја на управа на римските прокуратори. Значи, директно римски наместник е локална власт, управува со Божиот народ, значи Јуда повеќе нема ниту судска власт. И тоа се случило тогаш кога веќе Исус бил роден. Тој, кому царството му припаѓа, веќе бил на земјата. Прочитавме и од, читавме поминатото и од 1 Коринтијаните 15 глава, и од книгата Дела на апостолите, на Елена Вајт, дека Исус веќе бил зацарен. Кога и каде? Кога се вознал по своето вознесение во небесното светилиште, веќе бил зацарен. Не само во столичен како првосвещеник, починот Мелхиседеков, туку веќе станал цар. И Елена веќе согласува со тоа во Дела на апостолите, незината книга. Прашањето што го поставив е, како тогаш, според раните списи, и втората визија на тогаш Елен Хармон, во 1844 година, според таа визија, и отецот, а по него и синот, влегле од едно отделение во небесното светилиште, во друго отделение, во светињата на светињите, И Исус им вели во таа визија на своите следбеници, кои што дотогаш беа пред престолот, во првото оделение, дека оди кај Отецот за да прими од Него што? Да прими од Него царство. Ако читате и големата борба, ако читате и друга адвентистичка литература, ќе видите дека Елена Вајд дори тврди таму, тоа го верувале и првите адвентисти, дека Христовиот престој во второто отделение од 1844 година и неговото представува неговата свадба, неговото венчавање со новиот Ерусалим, И кога таа свадба ќе заврши, ќе заврши времето на милоста и Христос ќе ги соблече своите првосвещенички одежди и ќе облече какви? Се секјавате? Какви ќе облече? Царски. Тогаш ќе прими царство, како што во значи раните списи на Елена Вајд во таа визија најавил дека ќе прими, дека оди кај отецот за да прими царство. И ќе дојде повтор пат на оваа земја, да му суди на светот. Прашањето што се постави беше како тоа Христос најавува дека допрва треба да прими царство, после 1844 година, кога испоред Елена Вајд, испоред Библијата, тој веќе бил зацарен, на небото уште на Педесетница по своето вознесение. Бил Исус цар 18 векови пред вајд или не бил, или допрва треба да стане. Одговорот Ако се секјавате на беседата на братот Фараго во Новиот Завет рече тој наоѓаме две царства. Новиот Завет зборува за две царства. Кои се тие царства? Царството на милоста и царството на славата. Би сакал да размислуваме за тие две царства, Но, бидеќи живееме во демократија, за жал, а не во монархија, а сега е 11 и 5, јас сакам да ве прашам, дали сакате сега да зборувам за оваа тема или другата сабота? <laughs> Бидеќи другата сабота и така ќе имам проповед. Сега, значи, имам демократска дозвола да продолжам, иако нашиот термин за завршување на богослужението е поминат пред десетина минути. Во ред. Зошто треба да постои царство, така наречено царство на милоста, пред да постои царство на славата? Евреите се секјавате, предизвикувајќи го Христа на оваа тема, зошто ако е тој ветениот спасител, ако е тој царот, а е, бидеќи и мудреците така го нарекле, царот, и Ирод поверувал во тоа, затоа и се исплашил и презел мерки против него и витлеемските младенци. Зошто тогаш и самиот Јован Крстител дори во, во Зандана, уште еден турски збор, зошто тогаш Господ не го воспоставува своето царство? Што чека? Со други зборови, што чекаш? Учениците Јованови што му биле испратени кај Исуса да го прашаат ти ли си или друг да чекаме, со други збори го прашуваат, ако си ти, што чекаш? Што се што се бафташ со овие селјаци од Галилеја? Добро, лекуваш. Каде каде и воскреснуваш, не обичајни настани. Меѓутоа, еврејскиот народ чека царство, чека власт, сето оно што се наоѓа во старозаветните пророштва, дека Господ ќе ги пасе народите, значи паганите, со железен жезол, значи ќе, ќе ги столчи, ќе ги изгмечи, ќе владае врз нив, ќе ги изгази. Псалмистот вели, ќе ги скрши роговите на големците на оваа земја. Каков нато, какви бакраци, ќе, ќе ги скрши роговите нив. Евреите биле жедни за таа месијанска слава. Тие сакале да видат власт. Зошто доаѓаат кај Исуса, се сеќавате кога доаѓаат кај Исуса, Учителе, покажи ни знак. Исус до тогаш и воскреснал Јаирова керка и исцелил еден куп неизлечиви болести. И тие доаѓаат кај Исуса, покажи ни знак. Зошто? Зошто сето тоа предходно не било доволен знак? Каков знак тие сакаат? Зашто биле жедни евреите? За богатство не биле жедни, бидејќи од секојаш биле богати. И кога биле подробство и кога биле гонети, биле богати. Дори кога гинеле во гасните комори, биле богати, само богатството им било одземено на понасилен пат. Копнееле за месијанското царство, кое што ќе се покаже во слава. Целиот јудеизам копне и копнел по таков Месија, како што ние веруваме дека ќе дојде повтор пат. Не, но не сакале таков, како што дошол прв пат. Не сакале таков, како што дошол пред 2000 години прв пат. Во понизност сакале таков каков што ќе дојде повторпат. пат. Сакале власт. Сакале слава која што нив ќе ги стави над сите други народи, над секоја друга власт во светот, над сите други незнабошци. Но зашто, зашто тоа Господ не го направил тогаш, дали вие сте размислували? Да отвориме сега во 17-та глава од Евангелието според Лука. Некој рече 20 стих. Запрашен од фарисеите, кога ќе дојде Царството Божио? Значи, што прашувале фарисеите? Ова што досега го, го кажув. Кога ќе дојде Царството Божио? Не го сакаме царство, Царството Римско, го сакаме Царството Божио не сакаме да плакеме данок на Цезарот, сакаме сите наши давачки да бидат само за Бога, според законот, десетоци, приноси и се друго. Што им одговори Исус? Царството Божио нема да дојде преку нешто што може да се забележи вели овој ревидиран превод. Некои преводи велат, некои постарите преводи што јас се сеќавам велат Црството Божје нема да биде така да се види. Ние како веруваме дека ќе дојде Христос? Дали Христос ќе дојде, како што веруваат и хвените свеоци, невидливо? Впрочем, тие велат дека така веќе е дојден. Не. Јесус ќе дојде повтор пат така видливо, што ќе го види секое око. Неговата слава ќе биде видлива за целата планета. Но Исус вели дека Божето царство нема да дојде на таков начин. Божето царство ќе дојде невидливо и незабележливо. Е сега за овие што го поставиле прашањето што очекувале власт, што очекувале да се види Божето царство, ваков одговор бил многу поразувачки. Зошто бил поразувачки? Се секавате, предходно во една прилека Исус им вели Законот и пророците се до Јована, а отогаш вели Царството Божие се проповеда во сила и само силните го грабаат и влегуваат во него. Ова се едни од убавите енигматични Христови изјави во Евангелијата. Нема сега да се занимавам со толкувањето на тој стих, Меѓутоа Исус веќе еднаш споменал сила и Царството Божие се проповеда во сила и тоа веројатно на неговите слушатели им звучало како оно што тие го очекуваат. И ќе почетам на проповета од мијатата сабота наутро, мислам дека тоа се спомена, како што се секјавам. Исус бил некој кој што излекувал неизлечеви болести, нахранил десетици илјади со сежени и деца, таму каде што немало храна или многу храна, и на крај некој што докажал дека знае да воскреснува и мртви. До тешката беседа, а тоа значи првите две и пол години од неговата јавна служба, поголемиот период. Повеќето евреи навистина верувале дека ако воопшто Господ испрати некој месија, како што јудеизмот очекува, тоа е овој. Бидеќи тука е човекот. Конечно, помеѓу нив имало човек кој што би можел да ги исцели сите ранети војници, да ги воскресне сите загинати војници, И не само тоа, туку е способен и за логистика. Да нахрани армија од 5000 луѓе. Би сакале да имате таков генерал? Брат Стојан, би сакал да имаш таков генерал? <laughs> би сакал да бидеш офицер во таа војска? Каде што оно што е начело, може да ги излечи сите ранети војници, после било која битка, да ги воскресне сите загинати војници после било која битка и да ги да нахрани легија и пол. Па и повеќе. 20, 30, 40 дивизии. Тоа звучало и изгледало како голема сила. Тогаш зашто Исус ги разочарува велејки Царството Божие нема да дојде забележливо. Нема да дојде така да се види. Сега правам праведам мала дигресија. Од каде знаете дека постојат царство на милост и царство на слава? Што веќе го дадавте тој одговор. Може слободно да се јавите за збор, само ако имате библиски стих за одговор. Значи, своје мислење, за своје мислење немате право на збор. Но, ако имате библиски стих за одговор, еве ќе ви давам збор. Од каде знаете дека постои царство на милост и царство на слава? Ви текнува некој одговор? Не ви текна? Еве ќе ви помогнам. Да, стои зборот милост на, на, тоа, на едно место, на друго место стои зборот слава. Само што енигмата е, што пред збор, тие зборови, и таму каде што стои милост, и таму каде што стои слава, не стои зборот царство, току стои еден синоним. Значи не баш зборот царство во тие стихови, туку не еден синоним. Што е синоним за царство? Како поинако би нарекле царството како царство? Како? Власт. Меѓутоа власт може да рече дека е груевски, а тој е цар колку баба ми. Што е цар? И, <laughs> и, и Обама колку што е, е цар. Вред, ред, значи, може да постои секаква власт. Мегутоа, со што би го врзале поимот царство? <laughs> да. Да ги оставиме сепак со нивните заблуди. Што е символ на монархија? Е, може да речете круна. Така. А што друго? круна, што друго е символ на монархија? Како? Престол! Жезол да исто така? Престол! Престол, престол, престол. Ке зборуваме за Божиот престол во иднина, може би и следната сабота, почнувајќи со неа. Евреите четврта глава, 15 стих, 16. Зашто ние немаме таков првосвещеник, што не може да се чувствува со наши, во нашите слабости, току таков, кој искусил се како и ние, освен греф, и се заради ова, од оваа причина, и така, слободно да пристапуваме кон што? Престолот на милост. Видите, некои преводиваат благодата, што мене повеќе ми се допаѓа зборот благодат. Ако некаде постои престол, дори во денешните формални монархии, кај што кралот нема никаква власт, скоро, обична фигура, Значи, дури во такви. Дали престолот е нешто каде што граѓаните на таа држава можат слободно да пристапат? <laughs> Дали можете слободно да отидете кај Груевски, кој што е цар кој и баба ми, што реков? Значи, дури кај демократските власти, можете ли слободно? Кога сакате да отидете кај него? Не може. Дали некој, дали било кој можел, ако сака да го посети римскиот цар во неговата палата или резиденција. Не може. Дали можел да, да отиде кај Пилат? Било кој, било кога. Кај еден обичен локален намесник. Библијата зборува за царот на царевите, дека неговиот престол е нешто на што секој еден од нас има пристап. Колко е тоа прекрасно. Сакате да имате цар, кого во секој момент можете да го добиете на линија. Сакате да имате првосвещеник, кој што е безгрешен, совршен, не лаже, не краде. Па, тој сака да му се качите на глава. Зошто не му се качуваме на глава на тој цар? Зошто сакаме да се лепиме за грешни луѓе? Зошто на тој цар не му се качуваме на глава? Зошто на него не сакаме да му досагеме? Исус не повикува да му досагеме, затоа што ја пофалил во една друга парабола, онаа жена, која што му здодевала на судијата, да го реши незиниот случај. Исус, еве ви цар, кој што сака да му се кажете на глава, кој што тоа може да го поднесе, кој што сака да му досаѓате, а ние тоа не го правиме. Интересно. престалот на благодатта И апостол Павле не повикува слободно да пристапуваме. Немате да мисле дека е нешто забрането, дека не смеете. Евреите не смеле да влезат во светињата на светињата. Не смеле да влезат ни во свет... првиот дел од светињата. Паганите па не смеле да припарат ни во предворието на, на Израел. А каде ги повикува христијаните, апостол Павле, слободно да пристапиме, да пристапуваме кон престолот. Престолот на милоста. Ако постои престол на милоста, постои царство на милоста. Дали некаде постои престол на славата во Новиот Завет? Се секјавате на таков стих? Мислев со овие прашања да да ја прекинам монотонијата, никој да не спие. Ама еве со брат рече не успев. <laughs> дури, дури ни со прашањава да не успев. <laughs> Дали постои престол на славата? И кога тоа ќе биде воспоставено? Матеј 25 глава. Во Матеј 25 глава Видите, интересно е како Исус ги почнувал параболите, се секјавате? Барем повеќето. Ева, например, во 25 глава, првиот стих, кога зборува за параболата со 10 девојки, тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки во случај, тогаш Царството Небесно ќе заприлега на тоа и тоа, тогаш Царството Небесно прилега како еден човек, кој што направил тоа и тоа. Тога Царството Небесно прилега на квасец. Во сите овие случаи Царството Небесно. Самот Исус, кога ја започнал својата служба, што им кажал? Прва работа, што проповедал на евреите? Марко 1.15 прво што рече. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Значи, постои услов да се биде поданик на славата, да се биде граѓанин на тоа царство, на славата, постои каков услов? Прво треба да се биде поданик на царството на милоста. Со еден збор покајте се. Зошто? Зошто е, зошто е тоа битно? Зошто Царството Божие е синапово зерно? Многу мало. Зошто прилега на квасец? Значи, на почеток нешто невидливо. Наместо да обнови Давидово или Соломоново царство, Исус го започнува со 12 рибари. На почеток нешто невидливо, нешто слабо, нешто никакво во човечки очи. Затоа апостол Павле вели, Господ го избра тоа што е ништо, <laughs> за да го посрами тоа што е нешто, пишувајќи им на коринтијаните. А потоа е нешто, како и тоа зрно, како и квасецот, што расте и го освојува целиот свет. Но зошто мора да иде така постепено? Зошто мора да почне невидливо? И каде, каде се зачнува така невидливо? Каде се фрла тоа семе? Во срцето. Царството Божио мора да започне како царство на милоста или воопшто нема да го има. Зошто не може без тоа директно да се оди во слава? Зошто не може веднаш? Зошто не може без милоста, без да се живее прво во тоа царство? Во царството на милоста не може директно да влеземе во царството на славата. Еден едноставен одговор Матеј 25 глава 31 стих. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш што ќе направи? Тогаш ќе седне на престолот на славата своја. Кога Господ ќе го воспостави она царство за кое евреите копнееле при своето второ доаѓање. Тогаш ќе седне на престолот на славата своја. Е сега, значи тогаш ќе биде воспоставено царството на славата. Е сега прашање. Кога се спомена престолот на милоста или на благодатта, апостолот што ни вели во врска со него? Слободно пристапувајте кон престол. Слободно да пристапиме кон тој престол. Зошто е потребен престолот на милоста? За да пристапиме кон него. А што се случува? Значи, престот на милоста ја означува благодатта. Средството за нашето оправдание, очистување, посветување, сето тоа што Елена Вајд го нарекува квалификација за на небо. Со Христовата смрт ние веќе имаме тапија, право, за на небо. И ние ништо не сме придонели за тоа. Но потребна е и квалификација. И тоа сега веќе покојниот пастор Роберт Виланд убаво го спореди со еден многу едноставен пример. Замислете да не знаете да возите автомобил, а некој да ви поклони автомобил. Вие легално ќе бидете собственик на тој автомобил, ама шо фајде ако не знаете да го возите? Треба сега да се квалификувате за да, за да го возите. То се две различни работи. Со Христовата смрт ние имаме тапија, имаме пасош за на небо. Виза за на небо. Но можеме сега да влеземе таму. Зошто не? За разлика од престол на благодата, на престолот на славата, може слободно да му се пристапи? Може, ама не сите. Затоа што тие што не се подготвени, ќе се случи джиш. Или череп со две вкрстени коски, опасно по живот. И ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што ги отделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Што е ова? Сето ова, до крајот на оваа глава, што през... на опис на што е ова? На судот. Оно што во христијанската традиција се нарекува страшниот суд. Судниот ден, последниот суд Откровение 20 глава зборува за тоа исто така. Како и Данијел 7 глава, во 2-3 стиха само. Ако не поминеме царството на милоста, што ќе значи директно влегување во Царството на славата? Директно соочување со суд. Сакате неподготвени, директно да се соочите со суд, Што им вели Софонија на евреите, кои што уште тогаш во негово време го посакувале денот Господов? Што ќе ви е денот Господов, вели? Зошто го барате денот Господов? Зошто го барате царство на славата? Кога тоа за вас е оган, смрт, тоа е темнина. А зошто така го опишува? За кого Господовиот ден е темнина, смрт, страв, ужас за сите што вршат беззаконие. Или како што спомена брат Зоран во полката, за сите евреите, значи, паднале толку длабоко што тие смислувале беззаконие. Планираат беззаконие. А за оние другите, за наречени овци, Господовиот ден е радост, слава, среќа. И едните ќе отидат во вечна мака, а праведниците во живот вечен 46 стих. Да се излезе веднаш на суд, неподготвен, тоа е нешто што не би сакале да ни се случи дури на оваа земја, со овие мизерни судови што тука постојат а камо ли со Божествениот суд? Елена Вајт имаше една визија за страшниот суд. И само ќе ви кажам, ако се секјавате, се верам дека некој од вас сте ја читале таа визија. Какво беше низиното искуство кога се разбудила само? Од сето тоа толку бев срекна и благодарна, што реалноста е дека се уште е времето на милоста, се уште не грее ова сонце, се уште има време да се поправиме, да се покаеме. Замислете, каков печаток во низиниот ум оставил призорот на последниот суд, што таа била срекна како кога ќе се разбудите од лош сон и срекнiste, еј, дека не е така. Мегуто, Божиот суд ќе дојде. Господовиот ден ќе дојде и веќе е сериозно наближен. Сакале ние тоа или не, биле спремни или не, Господовиот ден мора да дојде. Постои едно време после кое Господ повеќе не може да чека, Затоа што ако, ако појата му чека целиот свет, ќе се самоуништи, ќе се упропасти. Еве, живеме време кога се, сега погласно и погласно се зборува за Третата светска војна. Пред пет години, ако се секавате на онаа проповед во врска со Израел, со ракетите C-300 и така натаму, тоа веќе само по некој зборуваше за тоа, за Иран, Сега се повеќе и повеќе се кажува телевизија дека се подготвува глобална, нова глобална војна во светот. Мегутоа, со кое оружје сега имате работа? Нешто што може да ја уништи целата планета и тоа како што велат на учениците повеќе кратно. Но ајде ги ставиме војните на страна. Каква идни нема овој свет, кога нема повеќе да има семејство? Дали можат педерите во овој свет да му, на овој свет да му овозможат иднина? Дали знаете денове што прочитав на, на интернет? Дека во Норвешка, каде што и многу адвентисти са сакаат да дрчат, да отидат, да фатат джаде и државјанство. Постои закон дека од 3 годишна возраст, вашето дете, од 3 годишна возраст понатаму, ако вие не му обезбедите а, посебна соба, значи таму да се спие посебно, на 4 годишна возраст, да речеме, државата има право да дојде да ви го земе вашето дете. Вие, вие не сте добар родител. Ако вие му забраните на вашето дете да посетува манифестации од, како што прочитав таму, хомосексуални манифестации, значи да се дружи со деца кои што се посвоени и растат во хомосексуални бракови, државата ќе ви го одземе тоа дете, затоа што вие не се грижите, недобро го воспитувате вашето дете. Каква иднина има овој свет? без семејство. Никаква. Значи, Господ ќе мора да дојде, постои еден ден, не знаеме кој, не можеме да кажеме со датум, глупави се тие што кажуваат, како што до сега се изглупираа некој од нив, кога Господ повеќе не може да чека, биле ние спремни или не. Затоа што ако по, потоа чека повеќе, целиот свет ќе се уништи ќе нема смисол. Господојот ден ќе дојде, судот ќе дојде. Дали сме срекни што живееме денеска во времето на милост? Дали сме срекни што денес ни е достапен царот на царевите? Престолот на благодатта. Некој што не само што може тоа да го поднесе, туку некој што сака да му досагаме секој ден. Сака да му се качиме на глава. Сака од него да бараме помош. Од него зависност. Од него спас. Све од него. Нека му е фала и слава вечно. Амин.